Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. cae en la El balón siente pilota pera, Momo, Momo, pera, Viera, gol de Las Palmas. No el celebra, pero empata Las Palmas. En la pilotada interior de Tana, pera. Ah, no, no estaba anulada. Acaba de salvar Jaume Domenech, el 1-2. y la mocadorada en Mestalla de l'Estefane, poca formado. Sí, mocadorada en Mestalla después de la errada de Dani Parejo, es brutal lo que corre. Las Palmas, el torre el valor, punto de penal, el remate, ¡Jaume, con el final! el chulito afición es soberana. La es soberana, viene, viene al campo y es soberana en expresar su opinión. la, la afición es soberana. 35 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 nit. Temps de ràdio de... per a l'esport de la sintonia de la 97.7 Ràdio amb el treball en redacció de Sala Folgador i Arturo Delgado al front del control de so. Ja sabeu que es podeu sintonitzar 97.7 de la FM, Apple i Android, en la nostra web i en el Twitter arroba esports 97 nit. La pregunta avui és molt senzilla. Penseu que els jugadors ja no creuen en Nuno? És la pregunta que estem fent vos. Penseu que els eh, jugadors ja no creuen en Nuno? La vida sigue igual. És el final del nostre muntatge i ha començat con No me toques las palmas que me conozco. Las Palmas li va pegar una tocata de por a ir al València. I la vida continua igual, en Mestalla, perquè la gent ha assenyalat ja Nuno. Nuno està sentenciat per Mestalla. Falta per saber fins a quin punt Meriton serà capaç de mantindre esta guerra en la graderia i este clima enrarit socialment. Meriton està demostrant que com a poc i sent ben pensats no entén res del que és el valencià ni el valencianisme. I encara no ha entès que el Rebelo l'any passat amb els braços oberts va ser una reacció a l'anterior manipulació política i bancària del València més que un entre vostè i faig el lo que li doni la gana. Què durarà en uno? Lo que vulgui Meriton. Després entrarem en les opcions i en les possibilitats. Però és evident que a hores d'ara esta història és insostenible. Es diga el que es diga, Nuno ja està sentenciat per la graderia i la cosa no va canviar, encara que guanyara la Lliga. Mireu si, ho pose, mireu si la pose complicada falta per saber el que dic. Quant de temps serà un eh, Meriton capaç de mantindre-lo en el càrrec o l'Aihun capaç d'aguantar una dorada? Que ahir ja li mostraren algun mocador a la senyora presidenta. presidenta. 11 i 37 a les fotos. Crisis total después del empate contra las Palmas. Me Mestalla sentencia entrenador y sols queda saber cuándo de aguantará Mérito en esta situación. Uno diu que afición es soberana, pero a la hora de expresarse. cualquier entrenador de fútbol tiene, tiene su puesto eh, en riesgo, pero yo lo que sí creo es que hay que trabajar, hay que yo, el primero, eh, admitir que tengo errores. Y ahora a Rusia para jugar jugar más contra el Zenit en Champions. Una derrota complicaría molt les opcions del València entrar en butes de final. Feulí diu que van amb ànims de victoria. La posibilidad de, acercarnos a los octavos, que sería magnífico creo que para todos los valencianistas. Y bueno, vamos a afrontar este partido con la misión de ganar y, y que nuestro público disfruta. Llista sense Mustafi. El central va caure en el compte a les Palmes el dimarts, se li faran proves, però la primera impressió és que podria estar fora dels terrenys de joc un mes aproximadament. Extraordinari llevant, que este matí ha guanyat 0-3 amb dos gols de The Iverson i el porter Rubén parant un penal. Rubi estava molt satisfet del partit del seu equip. Hemos entrado bien en el campo, hemos estado serios, eh, sabíamos que al principio teníamos que aguantar un poco arreando del Sporting y creo que, que, no lo ha habido prácticamente. Nos hemos ido entrando en la primera parte pues cada vez con más descaro, con yo creo que una efectividad bastante alta. Victoria y liderazgo El València Bàsquet guanya 92-65. Guipúscoa en s'enlaira cap al lideratge de la liga después de la derrota del Barça. Pedro Martínez destaca una volta mes la intensidad como a mágica del seu equipo. ha sido cómodo, pero que yo creo que para que haya sido así hemos tenido que trabajar bastante bien en, en defensa y, desde ese punto de vista pues bastante satisfecho ¿no? Mm, muy bien de, de, intensidad, muy bien de actividad, la primera parte muy bien de acierto, pero eso va y viene. Lo que no va y viene siempre es la intensidad y eso es lo que hay que tener siempre porque si juegas intenso y juegas con actividad y agresivo, pues da un poco igual si estás acertado o si cometes errores. 11 i 39. Penseu que els jugadors ja no creuen en Nuno? Arroba esports 97 nit. Molt ràpid, que n'hi ha molta tela que tallar i tenim por de temps. Vinga, fins a la una. Esports, així en València, en la 97.7 Ràdio, a Esports 97 nit. La Champions del València passa per Rússia i per la 97.7 Ràdio. Dimarts, el València afronta una final en Sant Petersburg si vol estar en els vuitens de final de la Lliga de Campions. Des de les 5 i mitja de la vesprada et contem l'encontre que començarà a les 6 davant el líder del grup, al Zenit Arena, Zenit València. A més, si vols viure la retransmissió des de més a prop, vine a veure'ns a València on the Rocks, en Passeig de l'Albereda 45, perquè tot l'equip d'Esports de la 97.7 Ràdio estarà retransmetent este partit des d'allí. Ningú et conta el futbol com Manolo Montaldi, Salva Folgado i els temps en Esports 97 el partit. Recorda, València Zenit, Esports 97 el partit, el teu equip, la teua ràdio. Patrocinen Ferto i Productos Belarte. Col·laboren Pro Ocasión. Taxco, Redford de Valencia, Fotopro, Toyota Valencia y Teletaxi. ¿Ya conoces Codere Apuestas? Claro, en los locales Codere Apuestas veo y apuesto en directo un montón de deportes, fútbol, tenis, Fórmula 1. Pues ahora puedes apostar desde tu móvil. En codere.es por registrarte tienes 10 euros para apostar con el código en tu casa hasta el 6 de diciembre. ¿Con el código en tu casa? Sí, en tu casa. Entonces, ¿en tu casa o en la mía? Juega con responsabilidad. ¿Quieres ayudar a miles de niños hospitalizados y dibujar una sonrisa llena de esperanza? Llega la tercera edición de la campaña solidaria del servicio postventa Peugeot. Solo por traernos tu coche y realizar el control de invierno gratis, donaremos parte de nuestros beneficios a Cruz Roja y a la Fundación Aladina. Servicio postventa Peyo. Juntos llevamos tu Peyo más lejos a los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Proa Ocasión, tu concesionario low cost, ya está en Valencia. Abrimos las puertas de los más de 4.000 metros cuadrados de exposición, donde encontrarás la mayor oferta de vehículos seminuevos. Kilómetro 1, vehículos de gerencia y premium. Servicio de taller Proa Service, vehículos 100% garantizados con la tranquilidad que te ofrece Proa Group. Acércate a conocernos en pista de silla 44, dirección Alicante salida 10, Masanasa. O consulta nuestro amplio stock en nuestra web, proaocación.com Proaocasión, la marca líder en vehículos de ocasión. ¿Conoces el carburante autogás? ¿Cómo? Sí, autogás, la alternativa a los carburantes tradicionales. Un sistema fácil y rápido de instalar en tu vehículo. ¿Qué ventajas tiene? Hasta un ahorro del 40% sobre el coste del carburante, un mantenimiento más sencillo y además contamina menos. ¿Y dónde lo instalan? En talleres Taxco, Polígono Vara de frente a ITV, con la garantía de gasmoción. Más información en taxco.es. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app TaxiClick. Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua Radio. 11 43. Empat del València ir fent el ridícul davant de la Unió Deportiva Las Palmas. Imatge lamentable i paupèrrima de l'equip de Espíritu Santo que demostra que lo de Vigo va ser un miratge. Eh, que, a més, eh, segons me conten, ha fet prou de mal en el vestidor perquè se pensaven que ja estaven ahí i la galtada d'ahir els torna a la terra. Què va passar? Què pot passar? Mireu, hi ha una evidència. Nuno està sentenciat per Mestalla. Passe el que passe ni encara que Nuno guanyara la Champions seria capaç de revertir l'animadversió de Mestalla sobre la seva persona. Nuno és ara mateix el centre de tots els mals per encarnar el silogisme de ser la persona que li ha obert de parella en parella Jorge Mendes les portes del club per a fer desfer. Això sí, amb l'anúncia de Peter Lim. Slim qui creu en este model, Slim qui habilita este model, i per tant el que passa és responsabilitat de Slim Però, de cara a l'afició de Mestalla, ja que l'IM no ve, per cert, pròxim partit en Mestalla, València-Barça, l'any passat vingué Slim ja veurem si en guany ve l'IM al València-Barça, és Nuno, com deia, qui està suscitant totes les mirades. És més, de Nuno només depèn saber quan serà Meriton capaç d'aguantar esta situació. Està sentenciat per la grada. Es diga el que es diga, i sé que esta afirmació la van a negar públicament, el vestidor ja no creu en l'entrenador. N'hi ha una fractura evident entre el vestidor i l'entrenador. Me conten que ahir a la presidenta no li va fer gens de gràcia que algun dels aficionats ja se tirara cap a la llotja amb el mocador. Pues no te queda res, Laijun. Encara no has vist res. Si Nuno es manté en el càrrec, encara no has vist res. I, lògicament, ja comencen en l'entorn de València a preguntar-se si va aguantar Nuno. Si Nuno no passa als vuitens de final de la Champions, m'atreviria a dir Ojo, m'atreviria, i és un risc que pren Manolo Montalt. Que això seria, això seria la tomba del entrenador portuguès. Però anem a veure. Anem a veure, com deia, el que aguanta mèrit en aquesta situació. És evident que Nuno està sentenciat per a Mestalla i que res va canviar aquesta situació. Salva Folgado, què tal? Molt bona nit. Què tal, Manolo? Buenas. Bueno, pues més o menys hem resumit una miqueta. Ah, per cert, i que ja n'hi ha jugadors tocant a la, eh, entrenadors tocant sí, a la porta del València dient, escolten, mm. que ja sé que en uno estem molt fort, però que si deixaran d'estar fort, que miren, que o jo tinc un representat que es faria càrrec de de d'esta plantilla, o jo me puc far... dir, o per intermediaris, o directament ja n'hi ha entrenadors que s'han oferit al València Club de Futbol. Sí, suposo. Tampoc crec que desvelen gran cosa, però no, és la informació no, no. que tenim sí. i és la que tenim que donar. Sí, un d'ells és Juan de Ramos, si te sembla després en tertúlia donarem més eh, dades, més mhm. detalls, uh -huh. però des de fa pues, un mes aproximadament Juan de Ramos està molt interessat en ser el tècnic del València per a la pròxima temporada. De moment és oferiment de Juan i del seu entorn al eh, València, no oferiment del eh, València cap a Juan de Ramos per si en algun moment el València ha de fer efectiva la destitució de, de Nuno. Sí, però la cosa de moment no és que vaig a ser immediata ni molt menys, eh? Vull dir, se'n va a Sant Petersburg, ja veurem el que ocorre en Sant Petersburg, perquè jo sí que estic segur, perquè que me conten que si no passa vuitens de final, Fogado, i se si podria ser la tomba de Nuno. Sí, bueno, lo que está claro, Manolo, es que semblava que s'havia sellat esa, esa fractura en uno tècnic després de la victòria a Balaïdos, o que se podria eh, restanyar esa ferida, però eh, el que ha corregut en les últimes hores, Manolo, el que iba a fer el València Mestalla amb la Unió Deportiva Las Palmas, pues ha tornat a obrir esa, esa ferida i a hores d'ara és molt complicat que el grup torne a creure en, en entrenador. Bueno, eh, així hi un problema de fons que després entrarà en tertúlia si l'IR se carregaran uno, seria una primera ficció amb el seu soci barra amic Jorge Méndez, que ja veuríem si no està, si l'IM està disposat o no a admetre. Ahir, després del partit, Salva Folgado li va preguntar directament, Jaguer, fins a tres preguntes directes. Además, lo recordo perfectament. Del company Jordi Gosabet, d'Onda Cero, del company eh, Javier Zalo de Radio Marca i de eh, Folgado. Folgado ir amb Nuno preguntant i, bueno, pues ja llarga canviada. ¿Usted tiene la certeza o la garantía por parte de la propiedad de que va a acabar la, temporada? Y en todo caso, ¿qué intuye respecto a su futuro en, en el club. Me gustaría conocer si le, comentó algo a Lim en su último viaje respecto a los pitos y a las protestas que se escuchan en, en el estadio y qué le comentó el, dueño del club al, respecto. Gracias. eso no, no eh, ah, hubiera sido hablar de un supuesto. Lo que sí hemos hecho en nuestra reunión fue una reunión de trabajo muy productiva hemos claramente analizado, reflexionado y no ha sido tema. No se habla de su continuidad ni de si... Cualquier entrenador de fútbol tiene, tiene su puesto eh, en riesgo, pero yo lo que sí creo es que hay que trabajar, hay que yo, el primero, eh, admitir que, tengo errores, que tengo mucho trabajo por delante, pero no, no, me planteo y no hablo, hablo de supuestos. no parla de suposats. Entenc que no se parla, per tant, en aquesta reunió de Singapur del cap de setmana passat de la possibilitat de què fer amb el, amb el tècnic, entenc que no, perquè no era el que estava present, uh mhm. -huh. si la cosa no, no canviava i que tampoc se va parlar del, del clima i de l'ambient tan tens i tan de, de, de mal rotllo que respira a hores d'ara en l'estadi de, de Mestalla. Jo entenc que eh, estarà sabent també tot això perquè entre Quinco i l'Aijun, independentment de lo que li conte Nuno, el tindran perfectament eh, informat de, de l'ambient. I ja és molt significatiu el detall que dones, Manolo, respecte a que diferents eh, socis del, del València, aficionats, espectadors de tribuna, se van girar cap a la, cap a la llotja amb mocadors eh, blancs, cridant-li eh, a l'Aijun que no entenia tenia el que estaba en Digelli, que no entendía lo que suposa eh, que le enseñen un mocador eh, blanco, una bolsa blanca o un papel blanco, que va a preguntar qué era y que le iban a explicar lo que, lo que volia dir. ya contarem en el seu dia que mentre la grada no se chirara cap a l'Aijun y no carregara contra l'Aijun o contra eh, o contra la propiedad en, el, en en el moment Peter Lim no asomara per Mestalla, que ya bueno, si asoma eh, el morro ni se partit davant del Futbol Club eh, Barcelona, probablemente a uno no le ocorreria res independientemente dels càntics de, de Mestalla. Però ahir ja l'Aijun va a tornar a preguntar, va tornar a interesarse y va tornar a, tornar a testar y a estar l'ambient de, de Mestalla perquè ja no és la primera volta i lo d'ahir Manolo va ser, va ser eh, important no? els decibelis que ahir en ese càntic d'un obetellar, en els xiulits en les protestes se van escoltar a l'Aihun i a Quinco no li, faren, no li varen fer gens de, gens de gràcia i ja es van posar en, en alerta no? Van espantar-se fins i tot de lo, de, lo que, de lo que estaven veient i no queda res encara, eh? si continuen en el càrrec no li queda res encara per veure a, a l'Aihun, a la presidència del València i ja veurem, Fogado, el que dèiem L'any passat sí vingué el a veure el València-Barça, igual que vingué a veure el València-Real Madrid. Veurem si ve d'ací dues setmanes a veure el València-Barça. Serà, pues, efectivament, Manol, la forma de també eh, conèixer quina és la resposta de, de Mestalla en veure la presència del propietari en la llotja, perquè mm, si, clar, jugar davant del Barça no és fàcil, és complicat, i ahir pot tindre coartada en uno eh, independentment del futbol que feia, que, que puga fer el seu equip tenint en compte que es tracta del, del Barça, però l'agrada aprofitant que està l'IM i encara que el futbol de València millora davant del Barça, sí que podria utilitzar o aprofitar la presència de l'IM per a demanar-li alguna cosa respecte a, al tècnic. Bueno, pues eh, per a bé o per a mal, que ara mai no se sap, el València té un partit el dimarts contra el Zenit, a les 6, des de les 5 i mitja en la sintonia d'Esports 97 del partit. Folgado, el València se juga molt en aquest partit perquè una derrota del València afegida a una victòria del Gent li pot complicar molt la vida al València. I damunt el València se'n va a Rússia i ja veurem per a quants partits sense Mustafi que es retira ahir lesionat. Escodra Mustafi, Manolo, ahir va caure lesionat. Probablement tu donaràs en la clau respecte a lo que li va poder ocórrer a Mustafi Air jugant davant la Unió Deportiva Las Palmas, parlant d'estrès, de, de la setmana tan dura, tan complicada que, que ha tingut el central alemà després de lo que va patir la setmana passada en l'estat de France, en aquell eh, amistós davant eh, la selecció de França i el que posteriorment i desgraciadament va, va ocórrer amb la sèrie de detonacions que varen eh, produir-se al voltant del, de l'estadi tot això sembla que li va passar factura a Escodra Mustafi. Això té molta el l'estrès en situacions de lesions eh, musculars. Ojo perquè, independentment de lo que el València eh, pues, tracta de filtrar per a calmar i per a tranquil·litzar al, al personal, la gent Manolo podien parlar de trencament eh, fibrilar, que se confirmarà en les pròximes hores, concretament en la jornada de, de demà, i podríem estar parlant d'un mes de baixa d'absència per, a, per a Mustafi, que independentment que ahir no va jugar un bon partit, perquè no va jugar un bon partit, Berlín, mm -hmm. lesió a part, és el millor central que avui en dia té el, té el València. Bueno, pues eh, a, eh, amb tot això, la convocatòria ha sigut la d'este matí, s'ha baixat convocatòria, cal destacar les baixes que té el València, Piatti, Barragán, Mustafi, Bacali, que no està inscrit en la Champions, Negredo, convalescent de la seva operació mm. d'apèndix i descartat per Nulo durant tota la temporada o durant l'últim tram de la temporada i per tant entren dos jugadors de les categories inferiors, un del Mestalla i un altre del juvenil. Sí, Bacali fora, Mustafi, Barragán, Alves, Negredo, Rodrigo i Piatti. Avui, a més, Manolo, este matí, Rubén Bezo, el jove central portuguès, no ha treballat a conseqüència de, de patir eh, febre. En tot cas, ha sigut inclòs en convocatòria. Demà viatgen 19 futbolistes a partir de les 9 del matí des de les instal·lacions de l'aeroport de Manises cap a Sant Petersburg, vol de 4 hores i 15 minuts, per això s'ha decidit avançar mitja hora respecte a l'hora d'eixida prevista abans, que era les 9 i mitja, així que demà el vol i serà a les 9 des de Manises, 10 convocats, amb la presència pues, de Tropi i de Rafa Mir en aquesta convocatòria. Eh, per cert, este matí s'ha costat un servidor a la vore el Filiada Paterna. Empat a 0 davant del Lleida. El, la història... A Curro Torres li salva de la chulada que, eh, bueno, els que van a voler més allà van a passar el matí. No és el mateix. I que avui hi havia molt poca gent, perquè a més ja fa rasca en Paterna. Alessanco digué, a l'arribar a Paterna, que el seu objectiu era, era que el filial i el primer equip jugaren igual. Pot estar tranquil. Després del que he vist este matí, en Paterna, el filial i el primer equip juguen igual igual de malament, però igual. Enhorabona, Alessanco. 11 i... No és decisió d'Alessanco, Manolo. És decisió de Nuno que tots els equips... Sí, sí, sí, sí, que sí. tots els equips... Jo he dit que Nuno va dir que el seu objectiu quan arribara que el filial jugara com el primer equip. És així o no? No, no, correcte. Pensava que havies dit Alessanco. No, no, Alessanco, Alessanco, Alessanco, Alessanco vale, val, val. Però la decisió de que tots juguen no, igual és de Nuno. Però ell va dir... Va dir -ho... Sí, ho va dir, ho va dir. Ho va dir, ho va dir Alessanco, no? Pues pot estar tranquil. Ja juguen igual. Lo que he vist jo avui este matí al, Lleida, al, en el Mestalla de Lleida és exactament el mateix. Després entrarem en més coses del uh, València o del futbol, però hem de parlar del Llevant, Saba, de mereixer també els seus minuts perquè victòria extraordinària, 0-3, un gol de Fedal, dos de De Iverson i Rubén Parant, un penal en un partit en el qual el Llevant, a excepció d'un tram entre el minut 50 i el 70 de la segona part, la realitat, és que ha dominat tot el partit amb una suficiència extraordinària. Sí, eh, colp d'autoritat de, del nou model de, de Rubi en el Llevant Unió Esportiva, en l'estadi del Molinón davant l'Esporting de Gijón. A més, Manolo, victòria que cobra més importància perquè és eh, l'OPT, és el conjunt granota davant un rival eh, directe, i ho acabes de comentar, sí, amb certa eh, suficiència la victòria granota avui al, al Molinón, diferents eh, futbolistes, ara escoltarem al tècnic, no pensaven trobar-se amb un rival eh, tan, tan feble, tan Fácil de sorprender con el que este matí s'han en el Molinón en ese partido que arrancaba a las 12 del migdia. Rubi de esta forma, efectivamente, sobre el partido y sobre pues, eh, lo que els ha sorprendido respecto del rival. Hemos entrado bien en el campo, hemos estado serios, eh, sabíamos que al principio teníamos que aguantar un poco a del Sporting y creo que, que no lo ha habido prácticamente. Nos hemos ido entrando en la primera parte pues cada vez con más descaro con yo creo que una efectividad bastante alta. Hoy sí, no es que hubiéramos hecho muchas más ocasiones, pero todo lo que hemos tenido lo hemos ido metiendo. Y ahí el partido prácticamente ha quedado muy difícil para el Sporting, que lo ha intentado, nos lo ha hecho pasar mal, sobre todo el minuto 55, así hasta el 70, nos lo ha hecho pasar mal, no ha tenido suerte de marcar y nosotros nos ha faltado un poquito de en la segunda parte de leer mejor los contraataques porque podíamos haber buscar otro gol. El técnico que més, ha destacado el fe de que la portería del Llevaturía Esportiva se ha quedado a cero. avui en ese duel davant un rival directo. hay que ser muy constante, eh, no pensarte que por un día que lo haces bien, eh, pues bueno, eh, además el Sporting ha merecido marcar algún gol también, es decir, a veces la portería cero es relativo, ¿no? Eh, tienes una portería cero, pero yo creo que hoy no era un trabajo de portería cero. Hemos hecho un muy buen trabajo defensivo, eso sí, pero de portería zero no, Lo normal es que hubiéramos recibido algún gol. Rubi, que a més s'ha referit precisament al, al gol, està convençut de que per la forma que té de jugar l'equip, que pronte van enxufar-se també els eh, davanters del conjunt Granota. Y en cuanto al tema del gol ya lo comentamos, yo creo que tenemos cuatro muy buenos delanteros, que tenemos que conseguir que se implique todo el mundo en el gol, no solo dejarle al delantero de turno que juegue que sea el que los tiene que marcar. Yo estoy convencido de que con nuestra filosofía de juego el equipo marcará goles. Rubi, que a més eh, se ha referido de que... Ese tram de la segunda parte En el que pues, semblaba que se le podía complicar la cosa al llevant d'una esportiva, cara que pues, a Sapigute reaccionar. Fíjate que, que, es normal, estás jugando fuera de casa, eh, esta afición que tienen aquí es espectacular, ya lo habéis visto que con el 0-3 se han levantado para, apoyar a su equipo y quieres que no eso te contagie, aunque sea un rato, y teníamos que pasarlo mal en algún momento, era imposible estar 90 minutos sin pasarlo mal con los jugadores que también tienen el Sporting y que cada vez nos están poniendo más delanteros arriba, eh, pero yo lo doy por bueno. Quiero decir, el saber sufrir también es importante porque en esta categoría siempre vas a tener ratos que no sales de atrás, ¿no? y nada, en este sentido, más que corregir, hemos intentado ir poniendo gente fresca pues para ayudar a la banda izquierda, estaban entrando ellos muy bien, pues hemos sacado el chimetra a ver si podíamos eh, con un hombre fresco también cerrar por ese lado, hemos intentado buscar pequeñas soluciones. Rubi, el entrenador de Un Esportiva, Folgado, al final vale guardarme la raba, ¿eh? de Iverson, dos goles mes. Bueno, ningún, <laughs> yo creo que ningún así Hasta estado en contra de, no, que Iverson. Que tal, que Roger, que no sé qué, al final de Iverson, ¿eh? Sí, sí, ha dos gols pero però així en contra de, de Daverson. <laughs> Lo que comentaba es que Roger era un futbolista que tenía toda la confianza de, de pues, avui la guanyat el Brasil, que a més ha solidientat una miqueta al Molinón amb la celebració d'algun gol. Ahí, es que... Eh, el mateix Rubi ha dit que hi ha que ensenyar-li que aquestes coses no sí, se exacte. poden fer. Li, li, li, això li sobra a Beiberson Sí. Les eh, 12, per cert, victòria avui de València Bàsquet davant de Guipúscoa, 92-65. Hi ha que dir que el conjunt de Pedro Martínez, a més, és líder després de la derrota del Fútbol Club Barcelona. Vinga, al debat, a la tertúlia i a l'anàlisi, que la cosa ve avui calenta. Laporta. estaba ya en el pal, pero abans toca en la madre. ya. El balón se pilota per Momo, Momo Viera, gol de Las Palmas. No el celebra, pero empata Las Palmas. En la pilotada interior de Tana no, está estaba anulada. Acaba de salvar Jaume Domenech, era una 2. Y la mocadorada en Mestalla del Esquefane, poca formado. mocadorada en Mestalla de Fresde, la errada de Dani Parejo, es brutal lo que corre. Raúl Las Palmas, el torre el valor, pum de penal, el remadeca. Uh. Jaume con final. y final. Iván Chulit. declaración es soberana. es soberana, viene, viene al campo y es soberana en expresar su opinión. la, la afición es soberana. final la vida sigue igual. Lo de Vigo va a ser un miratge, la gent continua xiulant en Mestalla, <laughs> unos que vienen, otros que se van, las obras que se quedan, otros que vienen, las continuarán, pues ya verem qui continua esta obra, però de moment l'obra té molt mala pinta. Bueno, pues ya estem reunits, este és el muntatge de so, extraordinari, fantàstic el treball d'Arturo Delgado en el control de so, que eh, s'ha marcat eh, el nostre tècnic per a fer un resum i un termòmetre una miqueta de com està l'ambient en Mestalla. Mm. Continua de la primera mitja hora la nostra tertúlia Folgado, que està, vinga, iPad amunt, iPad avall, mirant, escorcollant, revisant, a veure què diu la gent, què no diu la gent, que està calenta com una mona, que diria aquell, eh, Salva? Sí molt calenta, Manolo. Ahir eh? ho acabem d'escoltar. Uh mhm. -huh. Els eh, decibelis eh, de so que ahir varen escoltar-se, varen sonar a, a Mestalla, no s'havien escoltat eh, des de fa temporades. Eh? Correcte. Ahir, en acabar el partit, eh, uh mhm. -huh. era el partit 50 de 1 en Lliga amb el València. I preguntàvem sempre un titular a l'acabar el partit i el nostre Pablito Leiva, el nostre comentarista que va estar genial, va dir 50 sombras de Nuno, que me pareix extraordinari. I ho rematava un oyente en el Twitter, que me perdona perquè no recordo el seu nom, iba a decir que 50 sombras del 1 calienta más al personal que 50... No, tiene más caliente al personal que 50 sombras de Grey. Es una evidencia. También se acompaña el compañero del diario Superdeporte, eh, Andreu Hola, Andreu, ¿qué tal? Buenas Manolo, algo. Perdir algo. algo. <laughs> Entre Freda y Calent... Bueno, Freda atmosféricamente y calentan cuando todo lo que está pasando sí, Valencia. Julio Iglesias que unos que se van, así no se va ninguno. <laughs> Eh. así no se... De, así, no se'n va ningú. Així no se'n va ningú, però bueno, jo he escoltant el, bueno, el muntatge que l'acabo la, de tornar a posar i l'inici del programa i a mi me recorda molt el que tu has dit, que és una situació que no té, no té volta de fulla i que ja jo, no crec, jo crec que és definitiva. A mi m'ho va dir una persona, jo ho vaig a dir, eh? mm. va dir una persona de València farà 3-4 setmanes, jo mm -hmm. recordo una eh, una situació de, de Negredo i eh, va ser un dijous en el que mm. Negredo s'enfronta a Nuno i, i li demanen explicacions i aquesta setmana va ser Eh, a mí una persona del Valencia me dijo, la situación es, es, es la que es, es definitiva, no tiene vuelta atrás y a esto solo falta poner la etiqueta de la fecha. Y a partir d'ahí és el que decidís que Meriton, perquè jo crec que en qualsevol, en qualsevol altre tipus d'organigrama o de presidència eh, de, fora. del futbol espanyol estaria fora. Ara recapitulem tot el que hem contat en la primera mitja hora. Deixem que saluda primer, com sempre, el nostre tècnic de capçalera dels diumenges, a don César Ferrando. Hola, César, què tal? Bona nit. Hola, bona nit. Com estàs? Bé, bé, escoltant-vos. Escoltant-vos, querías de la que tallar. Eh, <laughs> sí, sí. El que, i tanta, el que hem comptat en la, en la primera millora, eh, la evidència, val? La evidència és Mestalla ha sentenciat Nuno Espíritu Santo. Això no té tornada enrere. Ni guanyant la Champions, que és evident que no la va guanyar, Nuno revertiria esta situació. Dos definitivament la plantilla ja no creu en l'entrenador. I sé que aquesta informació la van a negar, van a dir que tot funciona bé, que... lo típic, val? Eh, qui me coneix sap que jo no sóc tirar més sense que, que hi hagi aigua i que poder haver eh, mm, dito abans perquè era més populista dir-ho i que tal eh, jo quan les coses les tinc confirmades quan les dic esta plantilla ja no creu en el seu entrenador, ja no creu en el treball de Nuno. I és una evidència, els dubtes, ahir el València va ser un catàleg de dubtes durant 90 minuts. Que a més el partit de Vigo, segons me conten, ha fet més mal que una altra cosa, perquè alguns se creien que ja estava una altra volta ahir dalt i la galtada d'ahir te torna a la realitat. 3. Ahir la senyora presidenta li va molestar que ja algú se tirara cap a la llotja y lo que dice en la, en la primera millora... pues no te queda res, l'Aijun si se mantiene uno cada volta va a ver o van a comenzar a igualarse... les chulaes y les mocaoraes a la banqueta Y a la yocha... véase Madrid-Barcelona a ir en el Bernabéu un Florentino Pérez J del fútbol... no en contant res que no se apiga ninguno Y cuatro... Tot això depèn de quan sigui capaç de mantindre este pols Meriton. Perquè mentre Meriton mantenga este pols, l'ambient va ser irrespirable en Mestalla. Altra cosa és si Peter Lim, que és el responsable de tot això, està disposat a tindre una xicoteta o gran, dependrà de com se encara les coses, fricció amb el seu soci barra amic Jorge Méndez, quan tinga que dir-li Jorge, hasta si hem arribat en Nuno. I si són incògnites. Però tot el que vos hem contat és aixina. I per què mos conten si Nuno no entrarà en els vuitens de final de la Lliga de Campions, probablement sí que poguera ser la tomba definitiva. Mentretant, pues sembla que volen aguantar el pols. Però si ja estan començant a mosquejar algunes atisbes de mocaoraeta a la llotja i encara la cosa no s'ha passat crua per a la llotja, quan vinguen carregats els braços de mocadors en Mestalla, veurem què és el que passa. 12 i 10, senyors. Um, comencem per la continuïtat de Nuno, comencem per lo futbolístic de l'equip, però en voleu m'empedré. Vos recordo la pregunta que estem fent en el dia d'avui en el eh, Twitter, arroba esports97 nit. Penseu que els jugadors ja no creuen en Nuno? L'informació que tenim és que esta plantilla ja no creu en el seu entrenador. Senyors, però on voleu començar? Jo... Sí, tira-li, César. Eh, a mi m'ha estranyat molt que després de l'1-5 en, en casa de, del Celta ahir la gent se posava nerviosa, no? Bueno, jo crec que va la primera part encara que no està en Joan el partit de tenir més controlat però el segon passa que, que, que ells van jugar millor que nosaltres però després de resultar bo com en camp del, del Celta pues, me va sentar raro no? jo això la sensació que me dona és que que està molt arreglat la, la gent contra, contra l'entrenador no? que, que, està molt, que està molt a dins que la regla és molt fonda no? és la sensació que m'ha donat a mi això ahir Sí, jo, jo estic en César igual després de la victòria de, de, de Vigo igual la gent podria arribar a, al partit d'ahir de, de, de, de Mestalla una miqueta més tranquil·la no? I, i va ser que no, no? I el, el, el punt ixe de tensió i trama de tensions continua vigent i jo crec que és perquè, per, perquè i li peguen voltes a lo mateix perquè la gent té la sensació de que això no té, no té volta enrere mhm. jo crec que és que abans de veure el partit del València eh, vaig veure el, el partit entre el Madrid i el Barça i vaig veure situacions molt paregudes a ah, veure, descriu en, en els futbolistes del Real Madrid i en els futbolistes del, del València i són situacions eh, que te fan sospitar i si portes molt de temps veient futbol i veus determinades actituds en determinats futbolistes mm, al final sospites el que vull dir, no, no puc garantir, evidentment no puc garantir ningú, que futbolistes del València ahir estiguin fent-li el llit, que és un clàssic també del, del futbol sí. de tota la vida, i César ho sabrà, al seu entrenador, i tampoc puc garantir que futbolistes del Madrid pues, li el feren abans a, a Rafa Benítez, però determinades eh, actituds de futbolistes del Real Madrid primer i determinades actituds de futbolistes del València després, com a mínim eh, te fan sospitar i acabes de contar eh, Manolo, que la plantilla ja no creu en el seu tècnic i que ja no hi ha tornada enrere uh -huh. en esta situació. Algo que ja va deixar entreveure la setmana passada eh, Andreu en esta mateixa... Després de l'1-5. En esta mateixa eh, tertúlia. Per tant, pues, eh, probablement... Eh, mi aquestes eh, actituds i mi aquests comportaments se puga explicar també el que li va ocórrer al, al València no, mm, no puc garantir que fora conscient però inconscientment ahir van, van haver futbolistes Manolo que no estaven en el que no estaven en el camp i que no varen participar i, i va haver una sèrie d'actituds molt reprobables en els futbolistes davant un equip recient ascendit com és la Unió Deportiva Las Palmas que vestia de groc i semblava Brasil a ir jugant en, jugant en mestalla, traguent la pilota des de darrere, fent accions eh, eh, combinatives, moltes voltes fent rondos amb els futbolistes del, del València que passejaven, que, que, que no anaven, que no, que no feien gala de, de cap tipus d'intensitat, que no feien gala de cap tipus d'agressivitat. De no ser per Jaume a ir altra volta, i ja, ja va córrer el dia del llevant, de no ser per Jaume, el de València perd en Mestalla altra volta esta temporada, o perdó, seria la primera vegada Pero de a escapar tres punts ...daban la Unión Deportiva Las Palmas. ...lo que iba a correr va a ser molt greu ...y la pitada o la chulada la bronca de Mestalla ...yo feia molt de temps no sé Manolo, tú que tens més memoria... ...yo no recordaba una bronca con la que irse escolta en, en Mestalla el equipo no va a pedre ...el equipo va a empatar ...es ser que daba la Unión Deportiva Las Palmas ...y davant un en ascendit, ...pero la bronca que se escolta en Mestalla, Manolo, feia molt de temps que no s'escoltava. Alguna bronca. Jo recordo l'última gran bronca que recorde va ser quan el Saragossa cuera en primera divisió te remonta amb nou jugadors en Mestalla no, l'any d'Unai. <laughs> No la recorde, però... Eh, I sí que recordo una bronca eh, semblant. Eh... Però tan recent i tan forta com esta jo no la recordava, la veritat. No sé, igual algun oient ara eh, a través de les xarxes socials que, es feia, que ens fa sa memòria, però jo no la recordava tal qual. Sí, alguna, alguna bronca segur que, que hi hagué. 12 i quart, fem una pausa. Eh, paraules de les palmes el quarteto i els dos centrals i els dos pivots de les Palmes, vull dir, Vigas, o sea, perdó, Aitami, mm, Vigas, Vicente Gómez, Roque Mesa, eren Banaerle, Koeman, Rijkaard i Dani Blin en l'Eurocopa del 88. Una cosa d'escàndol. I el València mirava. 12 i quart, fem una pausa i tornem, vinga. Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial en Avenida Tres Cruces y Pista de Silla. También en Polígono Industrial Fuente del Jarro, Paterna. Toyota, Valencia. Muchos niños juegan a hacer comida con arena, pero en algunos lugares no usan la arena para jugar, sino para comer. 17 millones de niños sufren desnutrición aguda grave por la falta de alimentos. Envía UNICEF al 38028. Confirma tu mensaje y podremos tratar a dos niños durante un día. Coste del mensaje 2 euros íntegro para UNICEF. Infórmate en unicef.es. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas arte Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas del arte. Tu snack de horno. ¿Ya conoces Codere Apuestas? Claro, en los locales Codere Apuestas veo y apuesto en directo un montón de deportes, fútbol, tenis, Fórmula 1. Pues ahora puedes apostar desde tu móvil. En codere.es por registrarte tienes 10 euros para apostar con el código en tu casa hasta el 6 de diciembre. ¿Con el código en tu casa? Sí, en tu casa. Entonces, ¿en tu casa o en la mía? Juega con responsabilidad. ¿Quieres ayudar a miles de niños hospitalizados y dibujar una sonrisa llena de esperanza? Llega la tercera edición de la campaña solidaria del servicio postventa Peugeot. Solo por traernos tu coche y realizar el control de invierno gratis, donaremos parte de nuestros beneficios a Cruz Roja y a la Fundación Aladina. Servicio postventa Pello. Juntos llevamos tu Pello más lejos. La Champions del Valencia pasa por Rusia y por la 97.7 Radio. Dimarts, el Valencia afronta una final en San Petersburg si vol estar en el vuitens de final de la Lliga de Campeones. Desde de les 5 de la vesprada et contem l'encontre que comenzará a les 6 davant el líder del grupo, al Zenit Arena Zenit València. A més, si vols viure la retransmissió des de més a prop, vine a veure'ns a València on the Rocks, en passeig de l'Albereda 45, perquè tot l'equip d'esports de la 97.7 Ràdio estarà retransmetent este partit des d'allí. Ningú et conta el futbol com Manolo Montaldi, Salva Folgado i els temps en Esports 97 el partit. Recorda, Valencia Zenit, Sports 97 El Partit, el teu equip, la teua Radio Patrocinen Ferto y Productos del Arte. Colaboren Pro Ocasión, Taxco, Redford de Valencia, Fotopro, Toyota Valencia y Teletaxi. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 i 18, ja que havia entrat salvant el tema, César i Andreu, lo futbolístic. Ahir el València comença en la pressió alta, eh, té una primera arribada i en la segona fa el primer gol. En una cavalcada, eh, comença la jugada Santimina, se l'endú en algo de fortuna, eh, també en algo de fortuna eh, Trompicón se l'endú allà, però aconsegueix contactar amb André Gómez, que és tot potència, tot força, mm, atropella pràcticament la defensa que intenta eixir al pas, la centra molt bé i Paco en boga de gol, que això fa de categoria, marca. I a partir d'ahir s'acaba el València. Vull dir, a mi una cosa, <clears throat> jo ahir sentint la roda de premsa, quan uno digui hemos tenido una mala reacción, com si haguera pres un medicament caducat, <laughs> val? jo abans la mala reacció i jo recordo que en César ho hem comentat moltes nits era que el València era feble mentalment i que al primer colp en contra se venia la lona però al primer colp a favor ara també se desmunta l'equip no, no, i a més, jo... i a més bueno, César, César. César No, no, no, jo vaig atacar la llaça per ajudar, ¿vale? jo el eh, València marca pronte jo crec que el València ve al partit dominat, dominat que el Celta arriba, al Celta l'Espam arribava però jo me vaig vendre una, una bé, però jo crec que a València, quan robava i el tan vertical, arribava fàcil a la porteria. Jo crec que València estava tranquil, no es veia, no veia difícil. Jo crec, i, als, I a la Palma venia la lliçó presa. Ell sabia que el públic podia passar nerviós, no tenien pressa, i, i va trobar caure en aquesta trampa. Jo crec que els jugadors van, van caure. Van, i, I ho dic perquè jo, com a exjugador, m'ha passat. Uh mhm. -huh. Estàs tranquil, el tens dominat, però és que que quan robes arribes, que és toquen, toquen però no te fan mal, pues, bueno, i què passa? Que quan entres en aquesta maranya, quan tens que reaccionar, a més, és molt complicat. Quan ja has caigut dins de la trampa, i és mos empaten, i, i vam tenir que això per guanyar-nos, quan tu tens que reaccionar, és molt, és molt difícil, és molt difícil carregar les piles, molt difícil. I entonces, jo crec que, que quan els jugadors van, van, van voler tirar un passat endavant era impossible els altres havien crescut, era un gegant i nosaltres no podíem eh, jo crec que, que el, primer, el gol fer-lo pronte i, bueno, a partir mig, mig tranquil i aquest tocant, tocant, tocant al final pues, van caure en la trampa d'ells a mi, eh? Uh mhm. -huh. Jo estic en César, eh? El... Las Palmas me pareix que va fer el seu partit, que tenia les idees molt clares, eh, que bueno, que li marques un gol però no, no, no se ve avall, ni molt menys, i el València, jo la realitat que trac de, del partit d'ahir és que no és un equip que siga suficientment intel·ligent eh, com per a saber especular, no sap, no sap medir les situacions de partit, no té jugadors... Eh, no, bueno, sí que té jugadors veterans, però no és un equip veterà com per a saber eh, no, sé, no sé si la paraula és especular o no, però bueno, medir les situacions de partit i saber interpretar el xoc i a partir d'ahir el València ahir eh, bueno, és el València anterior a Vigo perquè en Vigo i jo crec que, jo crec que mm, està quedant demostrat no? en, en partits com el d'ahir és, és una arreón, és, és, un, és una cosa d'un dia, és un fogonazo, com vulguem dir-ho, però bueno, eh, a mi me costa creure que, que això pues, torne a tindre continuïtat. Salva. No, yo comento ya lo que ya lo que pensaba. A mí lo que me queda la atención es que el Valencia no, no puga mm, no tenga arguments per a superar a la Unión Deportiva Las Palmas. Ho lamente, però que el Valencia no tenga arguments amb la plantilla que té i amb futbolistes que maneja per a, per a superar a la Unión Deportiva Las Palmas, pues eh, a mí, Manolo me, me, extraña moltíssim. Vull dir, no, no puc entendre-ho. Eh, els jugadors han, eh, admeten, eh, entonen el mea culpa després en la zona mixta, tots, tots. diuen que el, sí. el partit no estava plantejat en Xina, però que foren incapaços, que se descoordinaren. Eh, eh quina lectura hi dones tu a això, César? Jo vaig estar de menys a, a algú que, que, que li tirarà seny des del, des del camp, no? Algú que dirà anem a parar una miqueta, anem a donar quatre passes seguits. No n'hi ha que ser tan verticals, anem guanyant, anem a estar tranquils, anem a créixer com a equip Eh, eh, que, se, eh, que l'Espanya sofrirà que a part de tres passes volem córrer, tenim a valor eh, van entrar des de la locura d'ells jo vaig tirar de menys això no? jo penso que que és bé que el que no. venim dilluns de la temporada, César, jugadors de caràcter, líders. Sí, no, sí, no, que passa que no, i, i, perquè jo crec que el joc de Matos també és molt vertical, no? Matos volen córrer, i s'antimina i corre, i Bacali i corre, i, i, i Fegolí vol córrer, André Gómez este, eh, que és un magnífic jugador, eh, eh, eh jo crec que té que a voltes que parar-se una miqueta. a més, també també juguem, no, no pots jugar a tota velocitat. I, i després, eh, millor, i el que podam una miqueta de, de, ser, de sentit, jo veig que està molt mal parejo, eh? La mm. sensació que me dona a mi, comparat amb el xic, bueno, millor l'any passat, jo veig que aquesta xica està sofrint dins el camp, Entonces, yo, eh, yo tengo un equipo muy vertical, pero que, que se, se cap ni cua, anem, anem, anem. Uh, jo crec que falta, faltava algú dir l'Ocan que parant un dos, dos dits de cap i que parant un moment i eh, tranquils, que anem guanyant eh, avui, i no, no, no, no ho teníem la sensació que em va a mi Yo, César, creo que el equipo falo que demana al entrenador. el entrenador. valencia dissenyat per això, per anar-se'n a tota velocidad y para a, per a para per tota pastilla buscar la portería contraria. Y respecto a Parejo, a ir en el tram final del partido, va, a estirarlo en falta. vais veure com s'oferia siempre eh, André. André demanaba la pilota, molte volte se va, se va porque se precipitaba o porque, como acabes de decir perfectamente era molt... Eh, aceleraba masa, pero demanaba pilota, asumía responsabilidad, se agarraba la bola, conduía y se cap amunt yo aparejo en el vaisbore, pero es que no son los vaisbore. es que no el vaisbore Bore oferir era un futbolista que se amagaba... Y cuando un futbolista importante... Eh, que tiene un contrato importante... que es un futbolista importante... que tiene una cualidad eh, brutal para ayudar jugar unas condiciones para ayudar jugar al fútbol brutales... No y y s'amaga, Evidentemente a ese futbolista le ocurre ocorre algo. Y yo ir Aparejo va a tirar en falta en ese momento, porque es el futbolista... Todo lo que tú vez demanant-li el equipo yo creo que es el futbolista que a esa donar calma, que a esa donar pausa al equipo que digo, bueno, no, no anima a correr doneu la pilota, va a tocar así va a tocar a Rere, a dormir al rival, anem a dormir al partido y anima a tranquilamente. tranquilamente, y si es parejo, y Parejo ir no va a fer y Parejo en el tram final del partido cuando el equipo necesita algo que tire del carro embacha a Mund y tracte de darle la vuelta al marcador Parejo no está pero es que a es Parejo amaga yo ir a Parejo el vaig como se amagaba? como no volía la pilota Sí, la Tornado Barrere no, no apareixia. Sí, Saba, però és un, un home de, de jocs que ha estat senyalat per, per, per l'afició valenciana. Sí, correcte. I Hi ha una divisió en la grada al voltant de Parejo, és cert. Claro, si preocupa el dicho penalti, eh, de que uno l'agarra i el tira a en Paco, eh, resulta que, que, que li, ens eh, mos carreguem a un jugador, pues ja ha passat el penalti, i que estar el jugador ja i mos, mos històries eh, i entonces encara seguim i ell encara està jugant coses que és el que molta fa la camiseta de nosaltres que és algo que no comprenc és el un jugador entonces eh, eh, jo me poso a, a, a dins d'ell i, ja estan xillant i n'hi ha, ha dies que era estàs més valent i n'hi ha dies que tu si, si, si tècnicament no estàs bé pues dius, bueno, jo a mi no me toca si ara, si tu estàs en un gran moment teu en què te xillen però tu t'esses bé jo, jo el veig que, que el xic està sofrint no dic que no treballi, jo vaig veure córrer però jo veig que està sofrint, no és el parejo que, que, que, que veiem antes veig sofrir, i, i a València ho noto perquè jo, jo vaig tirar en falta el que es deia tu, Salva, vaig tirar en falta algú que parara un segon que poden ser molt verticals, però tenen que parar un segon senyors, tenen que obrir el valor, tenen que fer una paret, tranquils ja tenim temps entonces, sí que tirar de falta això i l'actitud? perquè l'actitud jo sí que vaig veure és cert que en Vigo en els moments puntuals la moneda cau del teu, cau del teu costat mm. correcte sempre Val? i a més ho comentarem etc etc. però si se va veure eh, és cert que molta partida partir de l'1 a 3 però, però, però vale, anem a, anem a comprar eh, que és a partir de l'1 a 3 però se va veure un equip que volia, que anava eh, aparejo a l'entrevista a eh, la tele després del partit i anava foni de lo que havia xillat ahir l'entrevista a la tele després del partit i estava encabronat però no estava fònic vull dir l'actitud no és la mateixa. A mi me dóna la impressió de que l'equip no va eixir amb l'actitud de Vigo. Ah, Manolo, que no, l'actitud és bona. O dir-te, jo conec pocs jugadors eh, de que ir camp a, perdre perquè perquè tenen entrenador. César, eh? si no creus en lo que fas, és complicat tindre una bona eh, actitud. Eh, eh, se, pot tindre, eh, se pot tindre, eh? Però, però per això tens que ser un professional eh, en molts anys a la motxilla, en molt de recorregut, en molta sí. personalitat, i este equip no té aquests jugadors que estem, estem parlant ara dels líders, no els té. A, això pot ser, però això no és... No, això, no, que no tinguem un líder no significa que no tinguem actitud, ¿vale? Jo penso que, que, que qualsevol jugador quan entra de la camp eh, vols, vols ser el millor i ser dels millors, perquè ningú que li treguin mocadors ni que te xillen, entonces eh, és molt complicat això de que vulguis que tires a l'entreu que no cregues el que estigues fent pues, doncs, bueno, pot ser, no dic que no, perquè ah, passa, eh, com a entrenador pues, pots estar conforme en les coses que fa o no. Però jo crec que, que, que vam entrar a la marenya d'ells i després com ara sentir un novet ja i els primers pits, pitos, pues, jo crec que jo se me'n vindré avall, no? I perquè a part jo estan, estan treballant bé jo crec però, que... Però, César... Eh, vull, vull pensar això, Manu, vull pensar que no falta actitud Perfecte, jo, eh, a més, eh, per a mi eh, el teu criteri va, va a missa, perquè a més mos has demostrat cada diumenge que estàs així nosaltres que impartixes un magisteri cada volta que parles però jo sí també eh, eh, tinc que... Eh, eh, eh una miqueta, a voltes també fer de boca del diable perquè en això consisteix una tertúlia i també posar-te més sobre, sobre la taula eh, si els jugadors han d'estar vull dir, els jugadors tenen un parapeto fantàstic en, en uno, César si els xiulis van per uno, si no van pels jugadors sí, si, per, si per als jugadors la posició més còmoda Sí, però, però al final reparteixen per tots, perquè reparteixen per, per esto. Vosaltres heu dit que els jocs no, no, no creuen en uno. Si després de guanyar en camp del Celta 1-5 no creguem, Claro. Pues n'hi ha, que, ha que sentar-se tots i mirar-se a la cara i dir, bueno, a ti què mos passa? Jo, jo, ja dic, jo ja t'he dit que no creuen. No, però això ja ho han fet, és que això ja ho han fet. Pues sí, que Andreu, Andreu si ho han fet i seguim igual i no ah, seguim creient claro. així n'hi que fer algo cosa seguim en el mateix de, després d'una 5 diguem que no creguem en l'entrenador que vull dir que l'entrenador havia d'estar reforçat després d'una 5 i, i, i resulta que no i després els pitos quan piten eh, Manolo, al final se poden nerviós tots perquè al final ballen a tots ballen a tots, piten a uno, després piten a parejo i l'únic que, sal, que salva és el porter, Jaume. Home, el que està fent... L'únic que vol estar salvant i l'únic que sap que l'afició el té un pesat perquè el xiquet s'ho mereix. El xiquet està, està bordant i és una alegria per tots, per tots els valencianistes, és una alegria que tingui aquest xiquet ahí. Però els de més saben que a la mínima a la mínima es cau. Entonces, pues, pues están sufriendo, están sufriendo, ¿eh? Està sufriendo. Yo estoy de acuerdo en César en una cosa. Eh, jo respecte moltíssim l'opinió de, la, de la grada, entenc que, bueno, pues que, que, que el públic, com es diu, es sobirà per a, per aplaudir o per a, per a protestar, però a mi m'agradaria, i és el que jo defensa sempre, que la grada eh, pospose la seva protesta quan acabe el partit. A mi, que a la mínima se comence eh, a cantar el Nuno Betellà o que se comence a pitar contra determinats eh, futbolistes, siguen qui siguen, a mi no m'agrada. Vull dir, jo sou partidari de que si estic veient un espectacle, en este cas el futbol, que eh, permet que s'abutxe o que se censure l'actitud dels eh, protagonistes, en este cas els futbolistes, m'agradaria que se posposara se protesta per al final. I que durant el partit, pues, si no t'agrada el que estàs veient, calla't i protesta eh, a última hora. És la meva opinió, eh? respectant el que va allí i, i comença a cridar. Però que que a la mínima mm, se comence a cantar en contra de l'entrenador o en contra de determinats futbolistes a protestar, a xillar, a bravar a mi no m'agrada, ni en primera divisió ni en segona divisió, ni en segona divisió ni en el futbol regional, no m'agrada la protesta a última hora no entenc que el que va al futbol ja a la mínima als 5-10 minuts ja a protestar i a cantar en contra de lo que està veient o sea, te quedes en casa i ho per la tele o protestes a última hora jo a ningú que paga una entrada li diria això, però són maneres de veure les ah, coses. Pues sí, pues jo sí, pues jo sí. Pues jo sí. Perquè afe afecta sobre lo que estàs veient i afecta de forma negativa. I si lo que estàs veient no t'agrada i tu provoques que encara se jugue pitjor, encara te va agradar menys. Vull dir, espera't a última hora, no sé. Era mm-hmm. la meva eh? Perdona. No, no, yo estoy de acuerdo en Salva, ¿eh? Yo, guapatit, y, y entonces tant com jo com a entrenador sempre tens puestos, entonces jo crec que el que li pita l'equip ajuda l'equip contrari i això és la que se, que, que, que se muerde la cola al final pites l'equip, l'equip el juga pitjor i tu t'enfades més i, i tornes a pitar i ells siguin jugant pitjor Exacte. Entonces, crec que si tu vols el teu equip i vols els teus colors el que tens que fer és amb el teu equip i conduus pues, si no t'agrada t'aguantes i quan t'acaba el partit tens molts minuts fins que vagin al vestuari sí. per dir-los els jugadors i el que penses per cert. I, el, i el demostres. Mm. -hmm. Però eh, eh, el que pot fer és, és mm, xillar lo perquè pot nerviós i tu t'enfades més. Perquè com jo en pitjor, tu siguis, siguis eh, xillant. Pues, jo estic en salvo. Jo de bronques, a, a, a l'enemic n'hi ni aulla. I si jo li xillo al meu equip, ajuda l'enemic. I l'enemic n'hi aulla. La el meu equip el té que ajudar sempre. I si i si vull que a les persones que vull jo les perdono les coses les tinc que ajudar i quan acabi el partit bronca però antes no, ni pensar-lo per cert el paperot d'ahir final del partit Mestalla Bramant Nuno pegant a fugir túnel de vestidor cap endins i l'equip anant a saludar al mig del camp sí, és de veres però jo, crec jo no sé ahir de qui va ser... És un automatisme, jo crec, que tenen futbolistes. Estan, estan obligats a anar al mig i, de repente, quan ahir arriben al mig, fan... Algú va dir, bueno, pues, hem vingut, si com és... sempre, però... Avui que fem així, avui no toca. Pues si és un automatisme... Eh, no, no, me, jo penso que... M'agarre a eixa dita que diu que el sentido común és el menys común de los sentidos. 12 i 34. Fem una pausa per a la publi, tornem, llegim el Twitter i continuem, que n'hi ha molt que debate, Vinga. La Champions del València passa per Rússia i per la 97.7 Ràdio. Dimarts, el València afronta una final en Sant Petersburg si vol estar en els vuitens de final de la Lliga de Campions. Des de les 5 i mitja de la vesprada et contem l'encontre que començarà a les 6 davant el líder del grup, al Zenit Arena, Zenit València. A més, si vols viure la retransmissió des de més a prop, vine a vore'ns a València on the Rocks, en Passeig de l'Albereda 45, perquè tot l'equip d'esports de la 97.7 Ràdio estarà retransmetent este partit des d'allí. Ningú et conta el futbol com Manolo Montaldi, Salva Folgado i els temps en Esports 97 el partit. Recordo, València Zenit, Esports 97 el partit, el teu equip, la teua ràdio. Patrocinen Ferto i Productos del Arte. Col·laboren Pro Ocasión. Taxco, Redford de Valencia, Fotopro, Toyota Valencia y Teletaxi. A los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo, Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app Taxi Click. Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial en Avenida Tres Cruces y Pista de Silla. También en Polígono Industrial Fuente del Jarro, Paterna. Toyota, Valencia. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas del arte. Tu snack de horno. ¿Ya conoces Codere Apuestas? Claro, en los locales Codere Apuestas veo y apuesto en directo un montón de deportes, fútbol, tenis, Fórmula 1. Pues ahora puedes apostar desde tu móvil. En codere.es por registrarte tienes 10 euros para apostar con el código en tu casa hasta el 6 de diciembre. ¿Con el código en tu casa? Sí, en tu casa. Entonces, ¿en tu casa o en la mía? Juega con responsabilidad. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua radio. 12 i 37, la pregunta és molt directa i senzilla avui. Penseu que eh, la gent, eh, que la plantilla eh, ja no creu en Nuno i la gent pues, eh, ha començat a respondre en el dia d'avui. Diu, eh, hay que hacer una recogida de firmas para echar a Nuno, diu Paracetamol. Es lo único que podemos hacer. Ausias Chilet. Ahí estarem, com sempre, informació més de 15 segons del València i en València. Pues sí, Ausias, gràcies. És el que fem cada nit eh, una hora i mitja de programa, la primera mitja era més purament informativa, la segona en tertúlia, però en la qual també contem cosetes. Miliet, espero que poseu a cadascú el seu lloc. Lo d'ahir va ser penós i lo pitjor és que no se veu solució. <clears throat> Eh, David diu, Nuno ja fa setmanes, el partit del Celta va ser un miracle per part dels jugadors. Eh, diu Paracetamol també hay que hacer una recogida de firmas yo como llegit diu Marius Andreas uno primero son fichajes no refuerzos ellos están perdidos sin personalidad ellos no creen en sí mismos ...Ausías Chile diu que ni Méndez... creo ya en Nuno. David López diu, ...imagine que no creo en él... Eh, Guicormi diu yo... el que que es que desde el primer momento... han creído en Nuno Paco Bartual dona la impresión... que viste el partido de ir no es un Valencia... que te riesgo a ferir... ...y deambulen ...pero el camp sense treballar Carlos diu nadie cree ya en Nuno y los jugadores menos les ha contagiado su falta de ideas la escasa ambición, la falta de alma Sergi diu por supuesto que aquí por supuesto que no Aquí ya solo creen en él quienes lo han enchufado sin haber empatado con nadie. Esto no se sostiene ya. Oerini ni creen ni lo ven con argumentos para hacerlos progresar. Se equivocan con su forma de actuar, pierden credibilidad. Javier Viena diu que él troba que no, que ya no bueno en uno. Miguel diu, aún nos preguntamos esas cosas, ¿cómo creen en alguien que no sabe dirigir ningún grupo? Pedro Fuertes Muñoz, mm, no creen los jugadores ni los valencianistas. Peter tira ya en uno que estamos a tiempo de arreglar la temporada. Paco Z diu hay que ser muy creyente para creer en uno. Esta es una frase muy Hay que ser muy creyente para creer en uno. <laughs> David Miguel Oscar. la pregunta es si la afición cree estos futbolistas que dicen que harán todo pero que no hacen y ni luchan para darlo todo. Juan Caro diu, no creen desde el verano, no creen en sus planteamientos, pero sobre todo no confían en él como gestor de grupo. Nuno, vete ya. Jesús diu, a uno no le cree nadie. Espartano diu, en uno no cree ni él. Parece un semáforo en la banda. Lo único que, que este ni cambia ni de color. <clears throat> Jesús F. diu, ya nadie cree en Nuno. De Nuno pasó a Nunay. Quiso ser Mou y ahora es Nunou. Más falso que un billete de 6 euros. Sergi diu, si tan soberanos somos, dimite ya. ¿Nos oyes? Jorge diu, la pregunta ¿qué debería de ser ¿Qué debe de para para que se que y escolte y tire en uno? César diu, completamente, desde hace tiempo que no creen en él. Paco diu per suposat que no creu en res de res i cada dia que passa aquest entrenador l'equip és temps perdut Diu Jorge Nuno no creu ni el seu community manager. De fet, no tuiteja. <laughs> Marc Ferrus diu Nuno ja fa temps que no creu en, ja fa temps que no creuen en Nuno això ho sap fins en l'entrenador però els jugadors també tenen part de culpa de lo de las palmas Kevin Perpiná creo que han dejado de ser des del dia en que se foren Salvo i Rufete aún así amb un per sempre som el Valencia José Manuel diu, nun, diu nunca los jugadores creen en Nuno solo se lo cree uno Rodrigo Moreno todos están con negredos si no tiran a uno me paso al Valencia Basket José Castillo Jimeno Diu, aparte de que no creen, tendrán ganas de que se vaya. Es como la M, que no, que no te la quitas de la sola de los zapatos y siempre huele. Fernando Diu, y aunque lo tiren, pásate igual, que disfrutarás el doble con el básquet. Eh, de un diu, Nuno está que no dorm. Si el tiren, cobra 3 la L'any que ve, el seu el fica en Mónaco o algo Sina, Oscar Navarro ahora mismo no creo en Nuno ni en los jugadores ni en la dirección deportiva, sea quien sea. Cayetano diu, seria esperpèntic que no hay fora el salvador de Nuno, pero la foto al Valencia fa lo que siga. El único que creo en Nuno es Negredo. Ángel dio la pregunta habría de ser, ¿queda algo que crea en Nuno? Juan José Rabadán, si no, si no, lo jugarían como la temporada pasada. Alejandro Lobato y Negredo con quien está. El problema es ese, que no mira por el club. Enrique Andreu Cresp, yo no sé si creen en Nuno pero yo sí que no creo en ellos. José es creo en uno? con si crees que se a la lotería te va a tocar. Hecate Infinity, no creo en Morfeo Espíritu Santo ni de coña. O Aisho o llamo el mal rollo al vestidor, ya está bien. Sergio Berlanga de un no creen en Nuno Stevie Che diu els jugadors mos van vacilar, no volen a uno, que no perjudiquen a de un gran a a uno valen se li gran franero de un X se construye sobre una forma de jugar que otorga personalidad. La idea del Valencia ahora son las comisiones de Méndez. Carmen Llagues dio de verdad está ya que la gente pite y se desespere en Mestalla después de ver el juego del, del equipo. Las Palmas iba por el partido. Eh, Mar Marc Ferrus dio el día del Valencia 0 y 3 también va a ser una bronca de la afición Jukic, pues, ahora que Sí, va, va, jo estar en ese partido va haver bronca. yo mm, creo que la ir va a ser superior, pero és cert que ese dia també va haver bronca, importante I punto yo no, no protesto desde mi asiento, pero los que protestan les entiendo. Y además ayer frío, aire y jugadores andando. no está sentenciado por Mestalla. Y es curioso que los jugadores han conseguido el, el contrato que tienen gracias a él de este nivel. Bueno, pues les eh, preguntes... Demà el dia de l'oient, eh? Demà el WhatsApp. Demà el WhatsApp a tope allí per a que puedo expressar-se mitjançant les notes de veu. 627 Al voltant de les 12 de matí us ficarem la pregunta, que ja la tenim clara. Eh, demà la, la posarem per a que eh, s'expresseu i mos digueu què és el que penseu d'esta història. 12 i 42. Eh, sentenciat per la graderia. Eh, sense la confiança dels seus jugadors quan penseu que pot durar Nuno en el València Club de Futbol? El que li dóna la gana a Meriton Holdings eh, anar a veure, això és una jo ho, ho he dit al principi del programa i crec que és una, crec que és una sensació que té tot el món en qualsevol president, en qualsevol organigrama clàssic del futbol espanyol és que està estaria clar, fora. Està clar, Andreu, està estaria clar. Estaria fora, però per resultats, per tot, per enfrontament amb, amb les figures... Per ambient. Per ambient, sí. per tot, estaria fora. Mm. A partir d'ahí, jo no sé no ho sé, vamos, però vull pensar que en, en Singapur són conscients de la realitat que hi ha ara mateix a Mestalla perquè si no, eh, bueno, en fi fins a Singapur, fins a Singapur perdona eh, Andreu, ja han arribat oferiments d'entrenadors uns a títols individuals altres per el seu representant generalment els de representant són els que viuen una miqueta en el món de Yupi els a títol individual són els que saben que deixant que Mendes intermedia en l'operació podien tindre accés al València Club de Futbol i Amit Cundeix té un mico nom, salva, que és Juan de Ramos. Sí, Juan de Ramos, Manolo... S'ha ferit, eh? no estem dient ni que el València vaig a fitxar-lo, mm. ni que vagin a carregar-se en uno. Diguem que s'ha ferit. Mm. Juan de Ramos, Manolo, ja fa un mes aproximadament, quan el València ven uno ja, com, ja va començar a, a donar aquests eh, senyals eh, d'alarma, eh, ja se va interessar per quina era la situació per a tractar de eh, firmar com a tècnic del, del València i ja va interessar-se i ja va preguntar, ja va sondejar l'entorn del, del València per a veure quina porta havia de cridar i la resposta que li van donar va ser que havia de cridar a la porta de eh, Jorge Méndez. Mm, a Juan de Ramos el representa Ginés Carvajal i Ginés Carvajal, Manolo, eh, no té cap tipus de, de problema en eh, donar-li part de la comissió que suposaria la contractació de, de Juan de pel, pel València eh, a Jorge Méndez. Juan de Ramos vol entrenar Juan de Ramos ha rebutjat eh, últimament, Manolo, mm, ofertes per a treballar en Xina i per a treballar en Aràbia Saudita. Uh mhm. -huh. En Aràbia, de fet, fins i tot va, va desplaçar-se, va anar i va veure quin projecte eh, li oferien, però no va agradar-li. Juan de Ramos vol entrenar en una lliga més, més potent, vol treballar altra volta a la Premier, vol provar altra volta eh, fortuna en la lliga eh, espanyola i és ell qui mm, s'ha mostrat, s'ha oferit probablement a través de Ginés Carvajal, a l'entorn del, del València i a l'entorn de Mendes, perquè evidentment avui en dia si vols arribar al València, la porta a la que has de cridar... I Juan de Ramos ho sap. És a la porta de Mendes i Juan de Ramos eh, ho sap. Ojo, no és el València qui busca un tècnic, qui ha buscat o qui s'ha fixat en Juan de Ramos, no, no és Juan de qui, veient les senyals que emet el València de, de Nuno i tenint en compte que vol tornar a treballar en la Lliga Espanyola, pues està tractant de col·locar-se per si, per si en un moment donat, en un moment determinat, pues el València prescindís de, de Nuno. La part més tècnica de què pot aguantar eh, Nuno en la banqueta li la preguntarem a César Ferrando després d'esta pausa, 12 i 45, la última i tornem, vinga, així en la 97.7 Ràdio. La Champions del València passa per Rússia i per la 97.7 Ràdio. Dimarts, el València afronta una final en Sant Petersburg si vol estar en els vuitens de final de la Lliga de Campions. Des de les 5 i mitja de la vesprada et contem l'encontre que començarà a les 6 davant el líder del grup, al Zenit Arena, Zenit València. A més, si vols viure la retransmissió des de més a prop, vine a veure'ns a València on the Rocks, en passeig de l'Albereda 45, perquè tot l'equip d'Esports de la 97.7 Ràdio estarà retransmetent este partit des d'allí, ningú et conta el futbol com Manolo Montaldi, Salva Folgado i els temps en Esports 97 el partit. Recorda, València Zenit, Esports 97 el partit, el teu equip, la teua ràdio. Patrocinen Ferto i Productos Belarte. Col·laboren Pro a Ocasión, Taxco, Redford de València, Fotopro, Toyota València i Teletaxi. Hola, venía a apuntarme al gimnasio. Mejor déjalo, no me apuntes, ¿vale? Ya vendré otro día. MiriWen por 100 euros al mes, con 5 años de mantenimiento y accesorios valorados en 500 euros. Una oportunidad que dura lo mismo que tu propósito de ir al gimnasio. En 35 cuotas, entrada 5.705,37 euros, última cuota 9.958 euros, TAE 8,48%. Oferta de BMW Banga solo hasta el 31 de diciembre. Infórmate en engasa.mini.es. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app TaxiClick. Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte. Un snack crujiente Apetitoso, natural. Artesanas con pipas del arte. Tu snack de horno. ¿Quieres ayudar a miles de niños hospitalizados y dibujar una sonrisa llena de esperanza? Llega la tercera edición de la campaña solidaria del servicio postventa Peyo. Solo por traernos tu coche y realizar el control de invierno gratis, donaremos parte de nuestros beneficios a Cruz Roja y a la Fundación Aladina. Servicio postventa Peyo. Juntos llevamos tu Peyo más lejos. Proa Ocasión, tu concesionario low cost, ya está en Valencia. Abrimos las puertas de los más de 4.000 metros cuadrados de exposición, donde encontrarás la mayor oferta de vehículos vehículos seminuevos. Kilómetro 1, vehículos de gerencia y premium. Servicio de taller Proa Service. Vehículos 100% garantizados con la tranquilidad que te ofrece Proa Group. Acércate a conocernos en pista de silla 44, dirección Alicante salida 10, NASA... O consulta nuestro amplio stock en nuestra web www.proaocasión.com. Proa Ocasión, la marca líder en vehículos de ocasión. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app Taxi Click. Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. Si te agrada el sport esta es la Teguasita obligatoria sports Esports 97 NIT, el teu equip, la teua radio. 12 49. César, desde tu teu de vista, eh, amb com està la graderia amb com sembla que està l'equip eh, i aquesta informació que deia jo eh, que la done i, i, i la faig eh, la faig meua eh, perquè sé que la van negar però me dona igual quan jo tinc una informació eh, que creia en la defensa de que eh, el vestidor ja no creu en aquest entrenador per a res eh, quan penses que se pot suportar aquesta situació? Bueno eh, pues, si se va guanyant pues, se va suportant però com ho he dit al principi si, si el, el mal està molt, molt dins regla és molt fonda eh, i no podem treure-la pues, sempre sentirem el nuno ja, això no, no és tot s'acaba quan se gira encara pal com ho he dit, eh, a nivell deportiu tot millora quan es guanya i sempre com, com coneixes el futbol, César? Però quan se gira cara al palco ja no penses tant ja, ja, ja... s'ha acabat la noia del vostre guapo, ¿vale? Ja, <laughs> encara que no entengues perquè jo m'imagino que la presidenta no tindrà molt entendrà el castellà. Ahir, ahir ja va preguntar i me consta que no li va fer gens de gràcia que una part, que és cert que va ser mínima per una part, ja se girarà la llotja. Si sí. continua la cosa igual, cada volta se giraran menys al, a la banqueta i més a la llotja conforme se no. més a la llotja és quan sembla que la cosa eh, pot complicar-se jo, jo així els amics que tinc així a Albacete sí. me parlen de tot això i, i me diuen, no, però que eh, l'IM és el dueño i, i, i dic, sí, però jo es poso l'exemple de Paco Roig no? jo crec que quan Paco Roig va arribar i va entrar a Sino València lo del valencianisme i tot això i, i portava tota l'afició loca no? sí, sí. I, i tot, i la l'afició es va girar, va arribar un moment que va girar i es va tenir que anar. Sí, sí. eh, l'afició es va girar cara i va dir t'hem aguantat, hem cregut en tu, però ha arribat un moment que ja no creguem. I quan se giren, la marabunta fa molta por. <clears throat> eh? Entonces, perquè tots que te diguen que va futbolí que eres, te senten molt bé, però quan se recorda la teva família tan, tan, tan seguit i no t'acaba. Entonces, aguantaran hasta que, que se giren i, i, que, i que entonces la presidenta puede aguantar. Y lo que està tan pensado de Juan de Ramos, sí. único que molt beneficia es que si uno va a oferir pues es más barato. <laughs> Entonces, el que, això único que beneficia és a Peter Lim i a Mérito. Perquè bé, a entrenar, sí, pues bueno, cobres eso y si no, no entres. Pero tantes ganes... Em, pues, una cosa. Está claro. Una cosa. Yo coincidís plenamente en, César en una cosa. Cuando ya fa unas semanas... la gent deia és inamovible, eh, va ser impossible que destituïsquen. Eh, jo vas dir, a la fi, a la fi, la llei del futbol és inexorable en totes les latituds del món. Tots els magnates que tenen equips, Abramovic, Agnelli, eh, el del PSG, eh, Altani quan invertia molta llenya en el Màlaga, al final si la pilota no entra l'entrenador va per l'aire. Encara que siguin orientals d'una filosofia diferent, encara que l'amo no xafe més perquè viu no sé què... Al final, perquè al final l'amo té que posar la un en llotja, en este cas a l'Aijun, i a la tercera volta que se li geren a l'Aijun, l'Aijun li dirà a l'Imier, campió, vine i senta tu en la llotja que jo estic farla que me coloreja la cara i de que se'n recorden de la meva família. I al final, la llei del futbol és inexorable en totes les latituds del món. Que tardarà més en caure que altres entrenadors? Probablement. Però si el camí és este, no, no acaba la temporada. D'això estic segur. És més, no és que estigui segur, és que fins i tot alguns ja comencen a marcar el Rubicón dels vuitens de la Champions. De que si no entres en els vuitens de la Champions, ahí sí que l'entrenador se queda sense cap escut de protecció. Altra cosa és... Andreu, César i Salva, sin uno perdó, Silim està disposat a emetre una xicoteta fricció i tallar les ales en algun moment a, Mendes, que de moment sembla... Ara, no, no, no, impossible, són socis, Manolo. No va, no va tallar-li les ales. Pues carregar-se en uns tallers... És, és, pues, és, té un carreró suicida, eh? No, bueno, pot, pot carregar-se en un, altre, un altre entrenador que maneje Méndez o que el porte Méndez Después de que algún altre representante pues, hagi cridat a la porta de, Méndez que es la porta a la que sabe de Manolo. Después de lo que va a ocurrir en el Calderón, Yo voy a dir, la forma de, detallar la crisis futbolistas A de que Nuno caiga, van a, van a Ya no arreglen los Yo Yo Yo creo que van a arribar futbolistas I también Pero, pero yo creo que la situación actual ya no la arreglen Los Bueno, y después, Manolo, eh, esta semana es muy complicada. molt complicada i pot marcar moltes Sant coses. Sant Petersburg i Sevilla. Clar, molt complicada i pot marcar moltes coses. Si no nos salva esta setmana, vindran futbolistes. I després... I si no la salva? Fins el dia en el que no vingui... I si no la salva? Fins el dia en el que... I así, si no la salva? Escolta'm, t'estic contestant. Mm. -hmm. Fins el dia en el que així no vinga l'IM i se senten la llotja i la grada se li xire i li diga l'IM tira en uno, l'IM càrgate en uno Peter, tíralo. o Peter tíralo, jo crec que l'IM no, no el tirarà i llavors si ve el dia del Barça si ve el dia del Barça i serà el moment en el que l'afició li va demanar al, a l'IM conforme està l'ambient que se carrega. Es que mirant lo que fa les Palmes en Mestalla i mirant lo que fa el Barça en el Bernabéu encara que cada partit és un món, però en principi te fa tremolar tot. Digues, Andreu. No, no, eh, jo és que estava pensant i me dona la sensació de que, de que en uno l'ha salvat una miqueta d'esperons Esperons eh, li han donat una miqueta I ara ja no hi ha parons I ara ja no hi ha parons, efectivament I, i ve el Barça i, i te toca el Sevilla i tens partits que són difícils i a partir d'ahir jo mm, crec que anem a veure eh, fins a quin punt Nuno és el projecte de Peter Lim o és un entrenador que, que l'ha col·locat Mendes, igual que pot col·locar després a un altre de la seva, de la seva escuderia. Anem a veure-ho. Jo, en fi, ja ho he dit, no? Ja ho he dit. Mm, me pareix que això no té, no té una solució que no, que no passe per el canvi d'entrenador. I de Premano no hi ha una figura que puga entrar en el vestidor yeah. no, no. posar firmes a futbolistes i dir-los escoltem una cosa, però no bordeneu compte que l'entrenador l'ha posat el propietari i que sí mana el propietari que mana un representant i que és el seu amic vosaltres bordoneu no, no. compte de lo que <laughs> esteu fent no, no, dir... Eh, és que ja ho saben vull dir, una, bueno, una sí, de les situacions saben, una saben. de les situacions que provoca el trencament entre de la plantilla és que ja sé els jugadors de la plantilla que en tenen quasi juguen els de Meriton dos ya me més jugadors. Dos. pero en todo caso Manolo, la, esa figura no está No, no. iba a entrar ahí? L'Aikun? No, va, a entrar si a le, va entrar entrenador va a entrar al es que si, va a entrar allí es que César, Andreu y, Salva eh, y vos queden dos minutos pero si te cargues al entrenador has de cargar el modelo, eh has de un una secretària eh. no, per això ho dic jo, Ojo, no el proyecto de Peter Lee No, ahí Manolo, Cuando yo le pregunto y me escoltat el fragmento de Beu Está sí. tranquilo tranquil fallo no hablo de supuestos César, cómo ho tú jo estic sentint molt complicat. Oh, jo veig des de lluny, ho veig mm. complicat, no? No m'agrada el que estic sentint. M'agradaria sentir altres coses més agradables. Mm, la mm, veritat que tenim una, una setmana molt complicada, els dos mm, partits que tenim, i, i es pot girar una miqueta la tortilla, ojalà eh, el, el diumenge per quan parlem, eh, estem parlant de, de que ens, eh, han guanyat els dos partits i l'equip va millor, però no ho veig així, no? I, i, i lo millor, el que havia de fer aquesta feina, lo millor no sé si, si el Salvo com a president era el que s'havia obert la, els ulls, que estigués ara i eh, senyores, jo estic així, però el que m'han estat allà jo no sé contra tot el que passa, potser falta un intermediari ahí, que no sé si seria Salvo, de segut o no de segut. La veritat que, que n'hi ha, ha un, un espai molt gran entre jugadors i entrenador i president i tot el que, tot el que ha dit el València. Bueno, pues anem a anar tancant ja la parata. Podríem estar avui una hora més, però tenim que, que tancar. César, com sempre, moltíssimes gràcies. A família de la i a Fuar, bona nit. Vinga, fins, fins diumenge. Andreu, gràcies. Bona nit, Manolo, bona nit, Salva. Vinent, que vindrem en el postpartit del Sevilla. La cosa va vindre... calenteta. Unai, que també pot estar fora de tot en el seu Sevilla, contra el València, que pot estar Déu sap on pot estar el València. Fogado, gràcies. Fins Adeu, demà. un plaer, Manolo. Ho, ho deixem així. Demà, 3 més 4, el Murciélago, amb Vicent Sempere, davant de televisió. A les 11 i mitja tornem en la ràdio, en Esports 97 eh, nit. Acaba Esports 97, comença la nit. Vos deixem amb el gol del València, d'ahir contra les Palmes. Gràcies, adeu i fins demà. Y dormimos más bien poco. Calla se va del primer, a punt d'anar-se del segon. La Isa per André Gómez, que se l'endú. La senta André Gómez, fa gol, que gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol. Cortés i se cediu Paco Alcácer per que el València en el 8 per a 9 de la primera ja guanye 1 a 0 en el marcador recorden ha marcat Paco Alcácer València 1 Unión Deportiva Las Palmas 0 benvolguts